2016 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Armgenia հիմնադրամի կողմից Ստեփանակերտեն ժամանել մասնագետներ Կալիֆոռնիայի Լոս Անջելեսի գործընկերների հետ միասին։ Հիմնադրամը զբաղվում է հայկական գենոմի ուսումնասիրությամբ։ 2015 թվականին սկսել են ստեղծել հայերի գենետիկական քարտեզը, ընդ որում 10 արյան նմուշ ընդգրկված էր 10 հայ արցախցիների կողմից։ Եվ այդ նմուշների արդյունքները շատ հետաքրքիր էին։ Որոշում կայացվեց, որ հետազոտությունը կշարունակվի Արցախում, ինչու Արցախում, որովհետև չկա նման մաքուր պոպուլյացիա ամբողջ աշխարհում։ Մենք ստորագրում ենք հուշագիր Արմգենիայի կողմից եւ ԼՂ առողջապահության նախարարության կողմից այն մասին, որ 2000 շահառուի արյան նմուշները կհետազոտվեն նախնական Երևանում, վերջնական հետազոտությունը կկատարվի Լոս Անջելեսի համալսարանում եւ կստեղծվի հայերի գեների բանկ, ինչը շատ մեծ նշանակություն ունի եւ առողջության համար հնարավորություն հնարավորություն կտար բարելավել հայերի առողջությունը եւ միևնույն ժամանակ գնահատել էկոլոգիական ռիսկերը։ Արմգենիայի հիմնադիրը պարտավորվում է լրիվ ապահովել բժշկական պարագաներով, հետազոտել նախնական արյան նմուշները Երևանում, տեղափոխել վերջնական հետազոտման նպատակով Լոս Անջելես, վերլուծել արդյունքները եւ ինչը ես համարում եմ եւս շատ կարեւոր, լրիվ հետազոտության արդյունքները լինելու են գախնի, գախնիությունը պահպանված։ Սրվակները համարակալվելու են շտրիխ կոդով։ Կարծում եմ շատ հասկանալի է մեր հետազոտության նպատակը եւ իմ կարծիքով սա առաջին միգուցե վերջին հնարավորությունն է արցախցիների համար շատ թանկարժեք հետազոտություն է նահանգներում դա արժի 1500 ԱՄՆ-ի դոլար իսկ արցախցի շահառուների համար կատարվում է անվճար եւ ես ցանկություն ունեմ որ սկզբնական այս խումբը կազմեն հենց բուժ աշխատողները ինտեգրալ գործառույթը, որ կատարվում է DNT-ի անջատումը արյան միջից եւ նրա ռաշիֆրովկա հասկացողություն ունենալուց դեպքում կոդավորումը հասկանալուց հետո մենք տեսնում ենք մի բան, որ դա առողջապահության բնագավառում մեծ քայլ է ամբողջ աշխարհում, որտեղ նոր բժշկագիտության մոտեցում է հիվանդությունների հետ կապված։ Տվյալ գենոմ ուսումնասիրելու ընթացքում ի հայտ են գալիս շատ ժառանգական հիվանդություններ, որոնք փոխանցվում են սերունդը սերունդ։ Եվ իմանալով լավ այդ հիվանդությունների մասին, դա կարող ենք մենք կանխարգել էլ նաև։ Սա նոր ճյուղ է ամբողջ աշխարհում։ Խոսքը գնումա զտարուն Արցախցի բնակիչների մասին։ Զտարունը համարում են այն մարդիկ, ովքեր գոնե 3 սերունդներում չեն խառնվել այլ ազգերի հետ կամ այլ տարածքների բնակիչների հետ։ Հայաստանի տարածքում կան բնակիչներ, ովքեր ժամանակին գաղթել են Էրզրումից, Մուշից, չգիտեմ, Վանից կամ տեղաբնակներն են։ Ինչի ընտրվել Արցախի տարածքը, որտեղ Արցախի տարածքը ինքը ամբողջ տարիների ընթացքում ինքը եղել է իզոլացված եւ այն բնակչությունը, որը միջև առ այսօր պահպանվել է եւ իրեն թերոսի կոչում է կարելի տալ, որ չի խառնվել այլ ազգերի հետ, միայն այստեղ է։ Իրոք դա այդպես է, որովհետև վերջերս չգիտեմ դուք ինֆորմացված եք թե չէ, Արցախի նախագահան մի մեդալ շնորհեց պրոֆեսոր եպիսկոպոսյանին այն աշխատության համար, որ Ղարաբաղի տարածքում քարանձավում գտել են մի ատամ, որը 7000 տարվա վաղեմություն ուներ իրեն հնության տեսանկյունից։ Ատամն են հետազոտել, ատամի մասին ենք խոսում, որը հետազոտվել է ոչ թե Հայաստանում, այլ Դանիայում եւ ելի Միացյալ Նահանգներում, անջատվել է ընտեից այդ ատամից DNT-ն, դե որը համեմատվել է այն նմուշների հետ, որոնք մենք ծրագրի շրջանակներում վերցրել ենք այստեղ բնակվող բնակիչներից, մեկը մեկին նա համընկնում է եւ խոսում այն բանի մասին, որ տվյալ տարածքում բնակչությունը չի փոխվել այդքան ժամանակա ընթացքում։ Բնակվել են նույն Արցախի բնակիչները։ Ոստի դա մեզ նաև եւս մեկ անգամ հաստատում այն փաստը, որ սա բնիկ եղել է մեր տարածքները։ Բացի դրանից, տվյալ հետազոտության արդյունքում նորից եմ կրկնում, ի հայտ են գալիս այն ժառանգական հիվանդությունները, որոնք կապված են պերիոդիկ հիվանդության հետ, կապված են օնկոլոգիական զանազան հիվանդությունների հետ եւ այլ մի շարք ժառանգական հիվանդությունների հետ։ Եթե իմանանք մենք ինչ խնդիրներ ունենք, բնականաբար դրանք կարող ենք կանխարգելել։ Կանխարգելման սկզբունքով մենք ունենանք ավելի առողջ սերունդ եւ ավելի հզոր երկիր։ Եթե սերունդը առողջ չէ լինում, բնականաբար երկիրն էլ է դրանից հզորանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է որ մենք տեղեկացնենք տվյալ անձանց, իհարկե, այդ մարդիկ շատ ուրախ կլինեն, որ իմանան թե իրենց պապերից եկող ինչ հիվանդություններ, ինչ իհարկե անպայման ստանալու եք։ Այդ ինֆորմացիան ասեմ դες, միայն իմանալու եք դուք, ավելից առողջապահության նախարարությունը եւ վերջ, որովհետեւ տվյալ վակուտայներների վրա նշվել է միայն շտրիխ կոդ եւ լրացվել է մի հատ կարտա, թուղթ, որիվեկ նշվելու է հանուն ազգանուն ծննդյան վայրը, որը մնալու է ձեզ մոտ։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ նմանատիպ հնարավորություն ունենալ դա իս թվում է տվյալ հետազոտության արժեքը նշեցինք 1500 դոլարին արժի 1 դենթեն հաշիվով կանելը։ Եվ 10000 ուզում Այո, սա ծրագիրը, որը 2 տարվա ընթացքում UCLA համալսարանի լաբորատորիայում է այդ ամեն ինչը արվելու Լոս Անջելեսի։ Դա ամերիկյան ամենախոշոր համալսարաններից է, որը ունի թե կլինիկաներ, թե գիտահետազոտական կենտրոններ։ Նրա ներկայացուցիչները մի քանի ամիս անցած տարի եղել են Արցախում, հանդիպել են ամեն ինչը քննարկվել։ Ես պարզապես Երևանյան հիմնարկի այդ տվյալ կազմակերպության ներկայացուցիչներից մեկն եմ, հիմնադիրներից եւ տնօրենը գործող որը կոորդինացնում է այստեղ եւ Երևանում է ամբողջ գործառույթները։ Մենք Հայաստանում անգամ նմանատիպ սարքավորումներ չունենք, որ կարողանանք այդ գենոմը անջատել եւ ամբողջ ինֆորմացիան կարդալ։ Շատ զարգացած կորոնավիրուսում ներկայանալու կան։ Դա մեր շահն է, որ մենք իմանանք մենք ինչ խնդիրներ ունենք։ Դա բժշկագիտության նոր քայլ է։ Մարդիկ իմանալով ինչ հիվանդական հիվանդություններ ունեն, փորձում են դրանք կանխարգելել եւ ավելի հեշտ բուժում ներկայացնել։ Նա շատ մարդիկ պերիոդիկ հիվանդություն, որ չեն կարողանում հայտնաբերենք այդ գենոմը, այդ մուտացիաները, ինչ են անում, գնում են տարբեր բժիշկների մոտ, բուժում են զանազան հիվանդություններից, վերջում մահանում են ամիլոիդոզից, ինչպես նշեց, բայց սկզբնապաճառը չի իմանալով։ Իմացանք պատճառն ինչա, դեմն առան կանխարգելեցինք այդ մարդիկ ապրում են իրենց բնականոն կյանքով արդեն իսկ։ Եվ նույնը կարելի է խոսել շաքարային դիաբետի մասին, ոնկոլոգիական զանազան հիվանդությունների մասին։ Նայեք, մենք կարող ենք վերցնել նաեւ քսուկ, հա, Բերանի խորոչի ցանկացած մատված, բայց ամենահեշտ աշխատելը եւ ավելի մատչելի այդ ազատությունը արյան հետ։ Խոսքը վերաբերում ամենակ պրակտիկ առողջներին, ինչ որ պետք է անալիզ վերցնել։ Ոչ, խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, նորից կրկնեմ, որոնք զտարուն են։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նմանատիպ կոնտինգենտը ավելի շատ 70-ից բարձր բնակիչներ են։ Իհարկե կան բնակիչներ, որոնք երիտասարդներ են, բայց մեծահասակների մոտ ինքը ավելի մաքուր է, այսպես ասած, հա, զտված է այդ տարունը լինում։ Ցանկալի է, որ մեծահասակներն են, բայց եթե կան երիտասարդներ, որոնք իրականում զտարուն են եւ երբևիցե չի խառնվել papերը, տատերը եւ նրանց հարազատները, ինչի մասին է խոսքը, կապ չունի։ Հիվանդ լինել այս պարագան ոչ մի դեր չի խաղում, որտեղ երբ դե ԴՆՏ-ն հիվանդանալու ժամանակ փոփոխության չի ենթարկվում, եւ նա ընդհանրապես չի ենթարկվում։ Դա գենոտիպ է։ Ֆենոտիպը կարող է փոփոխվի բնակության վայրով, ապրելու տեղականքով, սննդակարգով եւ այլն։ Այս գենոտիպը ինքը մնում է նույնը մինչև մարտ ծմա։ Նկատի ունեմ գենետիկական հիվանդության, օրինակ ասենք այդ պերիոդիկ կոչվածը։ Եթե նման հիվանդություն կա, նրանից անալիզանելու եք։ Իհարկե, մենք դենթեն ենք նայում։ Կարող է ինքը պերիոդիկ հիվանդության հետ նաև արկայ ուրիշ այլ խնդիրներ։ Նայեք, մեկ հետազոտության տևողությունը այսպես է, մենք պետք է հավաքենք X քանակության, ասենք, այս պահին 150 նմուշ ունենք, որ հնարավորություն ունենք վերցնելու այս պահի դրությամբ Ամեն 100 կամ 200 նմուշը հավաքելու դեպքում Երևանում մշակելով առաջնային փուլը անցնելով ուղարկվելու է Միացյալ Նահանգներ։ Իրանք արդեն իսկ ժամանակ առ ժամանակ 50-ով 100-ով անելու են եւ ուղարկեն մեզ։ Որ դուք մտնեք Armgenia մեր սայթը, որը ունենք, նախնական կատարված այդ 10 արցախցի բնակիչների ցուցանիշները դրված են, բայց գրված չի ով է ինչը։ Պարզապես դրված է թիվ եւ ինչ մուտացիաներ եւ ինչ խնդիրներ կարող են նրանց մոտ գենոմի ռաշիֆրով կանա դրված։ Բայց որպես անց չեք իմանա ով է մի ոչ միայն արցախցիներ են, այնտեղ կան մշեցիներ, վանեցիներ եւ այլն եւ այլն, ինչի հիման վրա մենք նաեւ փորձում ենք ստեղծել հայազգի արևմտյան Հայաստանով ներգրաված քարտեզը, թե մեր արմատները ոչ միայն արցախցիների, այլ նաեւ մնացած հայերի, որտեղից են եղել, որտեղ են հիմնավորվել եւ ինչ ճանապարհ են անցել, ինչեւ եկել տեղակայվել են այս մեր տարածքներում։ Դա էլ է կարևոր խնդիր, բարձրապես նմանատիպ գործարարը թե մենակ այստեղով չի սահմանափակվում։ Մենք ունենք վերծրած նմուշներ Թուրքիայի տարածքից մի շատ տարածաշրջանների նորից Էրզրում, Վան, Մուշ, որոնք հետազոտել ենք նորից եւ կան մարդիկ, ովքեր գաղթել են արտագաղթի ժամանակ 15 թվից հետո եկել տեղակայվել են Հայաստանի տարբեր մարզերում, Արագածոտնի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ եւ այլն եւ այլն։ Մարդիկ կան, որոնք միջև առ այսօր մշեցին մշեցունը աղջիկ տալի կամ տղա տալի գործառույթը շարունակվում է։ Տենց տենդենս էլ կա հայազգի մեջ։ Աշխատանքները սկսվում են հենց այսօրվանից։ Մենք պլանավորում ենք գործառույթը կազմակերպել, խնդրել ենք մեր գործընկերներին, որպիսի առաջնային փուլը սկսենք Ստեփանակերտից։ Մյուս շաբաթվանից արդեն իսկ կարող եք սկսել բոլոր մարզերում, որովհետև այդ նացած վակուտայներները եւ ամբողջ այդ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են սկսած ձեռնոցներից, գրիչներից եւ սպիրտային անգամ շարիկներից, դուք կունենաք ձեզ մոտ, որը ձեր տարածաշրջաններում դուք սկրինինգ անցկացնելով, ամբուլատոր կարտաներով տեսնելով կամ հարցփորձանելով քանի հոգի մարդ կհարթունեք, կստանաք ձեր նմուշները, Ստեփանակերտից կուղարկեն ձեզ մոտ, դուք կստանաք, եթե դուք աշխատել գիտեք վակուտայներներով վերցնել արյունը։ Շատ լավ է, թե չէ, մեր գործընկերները ձեզ կօգնեն այդ հարցում նաև, կգան, կօգնեն, կվերցնեն եւ տեղափոխեն այստեղ կպահպանեն կամ որոշակի ժամանակ ձեզ մոտ։ Միայն մի բան եմ ուզում ձեզ բոլորից խնդրեմ, երբ որ արյունը հավաքագրվելուց հետո, եթե ինքը երկար պետք է մնա ձեզ մոտ, ընդունենք 1 շաբաթից ավել, վերցնենք ցենզը 1 շաբաթ։ Միջև 1 շաբաթ ինքը պետք է պավի +4 աստիճան։ Դա սովորական սառնարանն է։ Անկամ մեր կենցաղում օգտագործվող սառնարաններում ստորին հատվածները դրանք +4 են։ Եթե պետք է 1 շաբաթից ավել պահպանվի, ես խնդրում եմ ձեզ դրեք նույն կենցաղային սանարանի մարազիլկան -20, որտիսի ինքը չփչանա տվյալ վերծրած բիոմատերիալ եւ մեր ամբողջ կատարված աշխատանք անիմաստ չլինի։